24-нче. Күн tug'di Әлигінің o'gdilmishni чақыртқаллықы әйтілуді. Әлиг oy to'ldining мағатыміні o'tkizdi o'g'lini чақыртып, uningga pand nasihat qildi aytdi ey o'g'il ortiq g'am qilma g'am қайғы кәссә, ақырыда шат хорамлық келеді. Bu qayg'u yolg'iz sangili kelmadi. mangumi cheksiz qayg'u hasrat keldi. Ruhingni tushirma, o'zingni ovut, manga yaqin bo'l va xizmatimni qil. Otang o'lgan bo'lsa, men sanga ota. Men otadarchilik qilay, manga o'g'il bo'l. O'gdilmishning aligi javobi. O'gdilmish yer updi va aytdi: ali al boshqurib uzun yil yashagan man yetishtirgan quling va sening xizmatkoring ali uchun mening jinim pido bo'lsin otamning jinimi ali uchun pido bo'ldi tangri bu qulnimi sanga pido qilsin o'g'il otasining xetini chiqadi adab va hurmat bilan alikka taqdim qildi ali xatni oldi va ichib o'qidi so'zlarini tushundi va ey ist zirak dedi aytdiki ey mehribon kishilarning oldi ishkimni quruq o'rinni bo'sh qo'yding tirikligingda xizmat qilib haqqimni ado qilding Ölərdimi təşviş qılıb, g'imimni yedim. Mən sənin haqqını ada qılanmadım.'" sening haqlaringni xudo ado qilg'ay man sendin bugun qanchalik so'yingan bo'lsam sanmu xudo minglarcha so'yinch va baxt ato qilsin ali ko'zidan yosh to'kib so'zini to'xtatdi o'g'il u yerdan qayg'u alam quchib yenib chiqdi ruhi tushgan holda kelib uyiga kirdi eshikini taqab hasrat nadomat bilan bir qancha kunni o'tkazdi oy to'ldining o'g'li sadiqi ehson qildi kambag'allarga kumush va tovar durdun ulashtirdi otasining qayg'usini shundoq kechirdi yaxshi odamlarni o'ziga yaqin tutdi otasining pandini tutdi to'g'ri yo'lda yurdi baxti kundan kunga ziyoda bo'lib kuni porladi aqlliq beshidan ish o'tgan al ishini biladigan kishi nima deydi ongla ota pandini san bakmi ching tut kuning qutluq bo'g'ay va kunlaring halovatlik o'tgay ota onangni xush qilib ularga xizmat qil bu xizmating badaliga tumanning ming foyda kagay aligmu shundan beri g'ayratga keldi kundan kunga to'g'ri qonunlarni tuzib bordi xalq beyidi ham al ishi yurishdi aliga xalqi duo qildi ali bir kuni yolg'iz o'zi o'ltiratdi qo'lidagi kitobni qo'ydi va ko'zini uzoqqa tikdi aqli chigildi ko'ngli hech nimani tushanmadi so'ramoqchi bo'ldi lekin hech kim tepilmadi qara oy to'ldining fazilatlarini asladi dariha u arlarning ari edi dedi u ishkimning ko'rki manga yaxshi hamro edi u bijirgan ish xalqqa foydali edi hamrohim yo'qoldi o'rni bo'sh qoldi bu bo'shliqni to'ldira oladigan biror kishi bormi yana o'ylanib o'gdilmishni esiga oldi va dediki men bir yaxshi ishni unutibdiman u oy to'ldi o'lar vaqtida o'g'lini manga topshirgan edi men uni nemishqa unutdimkin tan? otisi o'lgan bo'lsa o'g'li hayot bor birini yo'qotdim endi birini tutay darhol odam avatdi o'gdilmishni oldiga chaqirtdi da ishni hal qildi